icyo utwigishije tukabamenyesha yuko eh, icyo kiganiro eh, cyaba gifite ibice bitatu ikiganiro gifite ibice bitatu igice cya mbere tukavuga ku makuru tuba dufise icya kabiri tukavuga ku byerekeye umushyitsi tuba dufise akaza kutuganira ku cyo yaduteguriye uno munsi tuza kuvuga ku byerekeye umwimbu wo muri sika barabyiyumviriye marabibonye yuko abagiye baserukira igihugu cy'u Burundi atabitsi bazanye mugabo hari uwundi mwimbu bashobora kuba barazanye uwo mwimbu niwo tuza kumenya hanyuma igice cya gatatu igice cya nyuma ni indirimbo zitanu n'abaririmbyi batanu na Eric Uwimana naho kitaza kubaho Eric yatubwiye yuko uno munsi atashobora gukora kino kiganiro kuvuga ko tuza kuronka umwanya munini wo kuganira na Bernice de Bell mubona aje yashajije abari ko aradukurikira kuri Facebook ni kuri isanganiro ukareka akanya ukandika Burundi isanganiro akanya Burundi ucubona Bernice de Belle yakwambariye ah, agahuzi nyine ubona ko ari inyambara inyambarabami nuko eh, dodo na Eric batuma amaji abashikira tubamenyesha rero yuko yamaze gushika muri studio za dusanganira turamuha ikaze mwaramutse biganiriro n'uwo batoye muri isanganiro award uh, iheruka nuko rero uh, amakuru rero dufise n'ayatandukanye mu gice cya mbere turazi ko hari indirimbo zimwe zimwe zasohotse tubamenyesha yuko hari abaririmbyi bamwe bamwe bariko barakora hari abavuye hanze bazino hariho n'abavino bakagenda hanze nka baruriro n'abandi ntitwaronse akajya gufata amajwi mugabo eh, rukuza turabicisha ko gato gato mu kanya rero tudatevye tubanze twumviriza indirimbo yatwaye isanganiro award indirimbo abantu benshi batanguye kumenya ubu bakayikunda n'abana bato basigaye baririmba ati iwacu i Burundi eh, uwo tuganirira imbere yuko bayishiramwo kugira abantu bayumve nuvuga eh, nuvuga gute iciyumviro ushaka gushikiriza niki iciyumviro kindi batangure kwandikira uwunyene kugira ngo gusoma ubutumwa bwabo hanyuma mu nyuma duhave tugaruka tugira ari nk'ibibazo cyangwa intererano eh, bernice de bere aza kutuganira ko abyishura cyangwa agira icyo abivuze ko mwanya mutoya twumvirize ino ndirimbo amace tugaruka muri sitiyo za badusanganiro mwumvise kano karirimbo katwaye isanganiro awadi akariko n'ingene kavuga kuba ariho bayumviriza hadusanga mu kiganiro burundu buraririmba eh, umutwe w'ijambo buno munsi tuvuga duti mbega umwimbu wasika n'uyuhe naho igitsibo kitashoboye kuboneka eh, imbere y'uko ucishura ko nuvuga ahanini yuko sinatsinzwe ni gusa atanguye ikibazo cya nyuma bernice twavuga yuko eh, naho utabaye uwa mbere naho mwagiye ni ukuvuga ko igikorwa mwagiye gukora cyangwa urwo rugendo mwagize hariho impakiti izuba kuri iki gihugu hari icyo bizotumarira eh, bizotumarira cyane kuko eh, twaronse byinshi twize byinshi twivuze byinshi bituma tuza natwe dufite imigambi myinshi cyane ikindi ni uko twashoboye kuronka abagenzi abagenzi kandi bari porofesiyoneri duzokorana ibintu bitandukanye ego cyane hariho amafesitivali atandukanye twahuye nayo tugiye kuzojamwo hari n'abaririmbyi tugiye kuzokorana urumva rero yuko ngerageje kubiraba ubwa mbere icya mbere sinzi ko nuba naribabwiye nari mu baririmbyi bari batinyitse wumva ko nkivuga mm. izina ryanje gusa aho nuruko urarenza gabion isiki cyagutuma je mbona umenga utari munini yacaye cyaye muremure gusi uburyo boza gacagira ubwoba igicatumye bagutinye mm. na generatangaye mu rundi ruhande mhm. umumanaja eh, ni umuntu agukurikirana mu gikorwa eh, tuvuge muri ubu turi mu muziki mhm. agapanga plan d'action mukayumvikana ko kandi akayikora ni ukuvuga imigambi bufise ego afata indoto yawe akayishyira mu bikorwa hanyuma akaba ari we ajera uyu ni umuke mu manajera akaba ari we ajera kariyeri yawe ariko umu aja umu aja wewe nibyo bafise amakontakiti atiza kuba ari umuntu afise kumenyana n'abantu benshi kurusha niwe aca akereya ayo makontakiti manajere we yateguye ariko arafise ubundi muntu akoresha umwaja wawe ni ukuvuga uri usumba uwundi ni manajeri ego manajeri kuko hamwe hamwe kenshi hari igihe aba ari we ashyiramo n'uburyo iyo ari we ashyiramo uburyo bacamwita umuporodikiteri ego ni ukuvuga ngo umuwaje niwe acija kenshi si wagenda yego ni kimwe watubwiye yuko ah, wize yuko umuntu atiza kuba afise ivyo yerekana Eh, mu masanamu kandi eh, bifise akamaro cyo bita dukalite kabiri tubwira yuko wagiye witiranya icyo cy'umuwaje hamwe n'umumanager ubu rero wamenye kubitandukanya akazi kacu ni ukwandika ni ukuririmba hanyuma ibisigaye byose twese bikorerwa n'abandi urumva umuririmbyi we ntakidakora atari kuririmba abafise afise ni ukubita umugwi canke umuryango utegerezwa kuba ari umuryango kerebutse umuryango uzi icyo ukora kandi ushobora no kukudandaza ukagushikana kure hmm. ngaha mu burundi ufatiye ku byo wize n'ibyo ubona ngaha mu burundi ubona biba eh, nk'icyo mbona nuko uri kurinjira mu bindi bihugu urasanga indirimbo zo ngahe Burundi zitavuzwa cyane ku rugero mm, ni ukuvuga ko bataratangura kugurisha umuziki w'uburundi hanze ngo ushikeyo Eh, ntibararonka aho bawujyana kuko ugiye kuraba nko ku nivo ya diamond diamond avuzwa ahantu hose mm. kandi batumva n'ibyo ariko araririmba narumvise bambwiye ngo ugeze adisa beba wumvise ari eh, tetema ugiye konakiri ni tetema bisigura yuko eh, we yamaze rero gusambura imbibe ekipe nawe bavuga ati ekipe yiwe nayo ni ekipe nini mm. nini kandi yaritunganije mu buryo bwose mhm. ikindi navuga nti nize ni ukungene abantu bashigikirana mm. nuko rero turumvise ibyo uwungutse uretse gutandukanya manager na aja no kumenya kumenya icyo eh, isanamu rimaze eh, mbega nta bamenyesha amakuru mwaganiriye nta baproducteur mwaganiriye nta borganiza amaspektakle uzojamwo ibintu nk'ibyo ego twaraganiriye ubwa mbere ni uwo twashe kuganira mu buryo bwagutse ni uh, moise premier musa mhm. afise ni umujournaliste mhm. akora kuri swit fm akongera akaba afise platifomu uh, yitwa afrogine mhm. eh, ni umuntu kweri mu bintu bijyanye na culture mm. africaine urabyumva Ah, kubyumva gusa abibamwo nibwo buzima bwiwe twaraganiriye byinshi mm-hmm. eh, vuba sinshasi kwivugira kuri mikoro mm-hmm. ariko vuba cyane murabibona mm-hmm. murabibona ibyo twaganiriye eh, ndetse ntihenze vuba cyane arashika ngaho ibujumbura kugira ngo akazi nyene kaje ahabona mm. gatangure ashobora kuba yaraje kubera ko nawe wamuganiriye neza akabona ko iki gihugu ari nyabagenzwa kandi ashobora gushikamo na cyane cyane namubwiye ko Bujumbura ari heza mhm. nawe nyine araje kuri internet aravuga ati aparama Bujumbura ni heza arabona abarundi kazi ni beza mukeke na ndaga le belle femme uh, ah, icambere yakunze nuko dufise uh, ugereranije na Conakry dufise umuji uhema hmm. ufise amabarabara ahema ataca kimwe na konakiri hmm. kuko konakiri hari ambutiyaje ushobora kumara amasaha abiri urindiriye kurengana hmm. mva ntihatane eh, abandi twavuganye ni nk'uwitwa barima barima ni umukorodinateri w'amafesitivare ane eh, kandi ari no muri muri afurida ego cyane no mm. muri d'Ivoire ntibatangure gusharika abandi baririmbi hajya umuntu afashe indege rimwe aba yuguruye imiryango abatanguye kujyamo kenshi gusumba ah, twaraganiriye kandi n'umuryango uwo nari nashikiyemo mhm. ariwo mese Ismael n'umukenyezi wiwe sako fanta aho turaza kuhagaruka ko reka dusabe muhinga bw'ibyuma bagarurire ya ndirimbo hanyuma tuhave twumvirize rero uwo mama yitwa sako sako sako n'iyindi sako fanta arias eh. pupeti pupino uh, ni umumama umuryango nashikiyemwo uh-huh. uh, ni umuntu akomeye cyane gukora ibyo muteza gukora kuri beyandisi we azomwitwarira arabona yuko hari icyo ashoboye eh, nuko mm. ego tubanze tubimza yuko kuri kiriya hadisango tuganiro uburundi buraririmba ikiganiro kivuga ku byerekeye iterambere ry'umuziki Burundi dufite Bernice aho no munsi mu kutwijamba tubwira umwimbu wavuyemo kimwe mu mwimbu nuko yashoboye eh, kugira gushikana eh, umuziki we cyangwa igihugu cy'u Burundi muri Guinea muri Sika akashobora n'abandi baririmbyi bagiye bega ivyo wabayemwo uwo mwimbo wewe uvuze uti uh, hari witwa Moise Premier ashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi misiza uravuga yuko uh, hariho n'indi migambi utumiwemo muri Afrika ushobora gutumigwamwo muri Afrika uburengero eh, mbega igihugu cyaje kizokunguka iki umuririmbyi w'u Burundi wazokunguka iki uwariko aragira agashari wazokunguka eh, kugirigiriye eh, kugira ngo nze ndakurikirana ibikorwa vyiwe kuko jewe narahize ayo kukagura narayabuze ati woba ukoze cyane ndirike ntunzwe n'imana imbuye muri murambya imana ikujya imbere uyuwengira no kukoresha ashaka gukoresha si gusa ah, orkestre yavugije nabi ni orkestre yita ten volt muri bene mhm. ni abantu bavuza cyane salsa mhm. Uh, salsa niwo muziki wabo mm, baravyitiranyije rero bavuga ivyo basanzwe bavuze ubundi ati mwaramutse ni Messi mu bwiza nagomba damukeze Bernice naho atatwaye eh, eh, iyo sika award twarumvise ko organisation itari imeze neza cyane award ndazi twari kuyizana nakomere kwibanga eh, turarindiriye bishasha bishasha byo bari ibi uh, bishasha murabizi nk'uko nababwiye gene nategekanyije gusohora kwa album narayihagaritse gato ikumva yuko hari ibintu nabonye ko nteza kwa miliyoni mhm. Euh, sebutansi desantufu wanditse kuri watsapu cyangwa esemesi ubutumwa buramushikira agaca tubusoma tukaca tuganira nawe mu kiganiro uburundi buraririmba aha eh, nuko ntihagire utubipfa mugabo mutwandikire twumviza kamwe mu tundi turirimbo abantu benshi bazi iwacu mugabo hari izindi hariho nk'iyo mporeza mama uhuh, hakaba iritega mwana uhuh, eh. izo zose ni zimwe mu ndirimbo zasohotse imbere ya iwacu kandi eh. abantu benshi batigeze bamenya hari n'abandi bazimenye mu isangano twazivuze rimwe rimwe eh. urumva neza yuko yarasanzwe ari ku kivi ni mukanya kanya isase tutangura gusoma ubutumwa bwanyu sakarante cyangwa ushaka kuvuga avugane nawe mumvikane ijwi ni za nimero muba musanze muzi kuri hadisangane tumusabe dodo muhinga bwije iyo ndirimbo ayitangure muyumvirize n'ingene itangura ni indirimbo yitwa mporeza mama yitwa desire nkuru nziza n'uwundi yitwa aloise de gonzague eric urabona aloise de gonzague eh, eh, aloise ni e akaba ari umweshamakuru nawe nyine turamuramukije ariko arakurikira kuri facebook ifoko dusubirayo rero na na ni mhm. ukuri ndashimira avoka ntara muri rusange nkashimira n'abarundi bose banteye intege eh, abansengeye bose kuri ya eglise yanyu yamutora muri sanganura award Eric hariho eglise yaramutoye eh, baranasengeye eh, na cezari yemeye kuyirungika muri eh, radiyo isanganiro radiyo isanganiro yo urumva ni ababyeyi banje sinzi ingene nabashimira muzukwamana umwaka wose ukazima twa aho badaha byararangiye nkashimira Eh, eh, bimwe yifadika BTV yambaye hafi nayo nyene Spokesman ya Trace Yanura Award nawe nyene yaguye by half kuri Ego cyane mhm. eh, nkashimira ndetse Buja FM nkashimira Amipro nkashimira abakoranye nanje bose ibiganiro turi hariya kugira ngo bamenyeshe uko biriko biragenda nka muri nderagakura abo muri RTNB eh, mm, twarabonye muri Terama ego siterama gusa hari byinshi twakoze uh, eh, mu ntango b'igitanguriro eh, yatangiwe no hagati no kuri konseri ya sesifu nayo mubonye ko arafata cyane ni ukuri ndabashimira cyane n'umuryango wiwe ndetse n'abana biwe nkunda cyane mm, bakunda indirimbo zanjye yeee hari akazi k'umukobwa we waririmba sinzi ko kagihari karacariho uraza kuronka akanya ugacishamo eh muzo karonka eh uragafise karacariho ego ndazi groupe karimwe eh. eh, nukuri mwose kuco yaterere imana imuhezagire eh ntibagiye kandi na Eric Franzima nawe nyene sineka kumuvuga ko nawe yantereye uburyo bufadika undi ati n'amahoro ndi efuremu mu kinindo nakomere ku ibanga imbere ni heza mbega avuka he afise imyaka ingahe mvuka muri intara eh, ya karusi komine buhiga umutumba n'igwingoma afise imyaka mirongo ibiri n'umunani ati ndamuramukije arashoboye yaratumye igihugu kimenyekana mu makungu ndamukeje kandi eh? ni amahoro mwese ndi ive w'ikarusi ubundi munyakabiga ndamukiriza umutumire uti komera ku ibanga urashoboye bite jendi bureze mu kanyosha ndamukiriza bernice courage imbere yawe ni heza ubushimwe uzoronka ntituzoronka aho tubukwiza wow ati congratulation bernice ndakwibuka duhurira mu bikorwa muri groupe biblique muri itab karusi ukuri iyo ndirimbo mureza irarenze ndiviani eh? ndamukiriza eh, umutumire je gitega mumbarize uti yarahejeje ishuri narahejeje eh, novuga nti narahagaritse gato naheje bakaroreya nshobora kubandanya mhm. ni ukuvuga ko ufite diporome ya iniverisite ego mm. nabandanye turamukeje yuko eh, eh, turakeneye yuko ajya imbere yana ikindi navuga ni uko nimwafata mugongo eh, nzoshika kure hmm. ndabyizeye cyane kukiri eh, inkumi ari nimero zawe za telefone ntutanga oya ntuzitange kuko unkeneye wenyine yomenya n'ingena ndondera mm, isobanura ku gutangira ibirori nk'izindi mm. sotiye zitari uh, zizumaze kuronka hari wowe cyangwa warakwijira afise uh, oh. ekipe tacu zoyiburana ekipe cyangwa n'ushaka eh, kugutera intege nawe nyine bikora turagerageza gupanga ekipe ikomeye cyane uh-huh. iruta iyo nari mfise ko nababwiye ko nasanze bisaba ko ngira ekipa ikomeye marahaba expo uh-huh. aho nzoba ndiko ndaririmba naho nyene tuzohuriramo kandi n'abandi ba artiste bakomeye bavuye ku mpande zine z'isi uh-huh. aho tuba turi kumwe kandi Ah, n'abandi bakora cyane muri industry musical mhm. ego cyane eh, iyindi nayibabwiye kare igiye kuryoherwa cyane hmm. kandi isohoke ifise aho igiye hmm. ifise isoko yayo siyo ngaha mu burundi gusa honyine siyo ngaha mu burundi gusa izo ifise aho igiye handi ego cyane ariko eh, dodo ubona gute ubona uyu muntu ari wo ngaha kwiye ndabona wowe ko mu mwaka uraza kuturamutsa gusa